na hudu wanda Ruqayya Ahmad ne da nan jama'a da ta rubuta a shirin da ya wannan mun tsaya ne inda shi ke nan a bas ɗinta tausayin kanta kawai take Yalwa da Halima ba za su gane ba ba su san yadda take ji a ranta ba sannan yadda hadisi ke nuna mata rashin kula abin na damunta shi fa komai kankantar abu idan ta maka sai ya ɗauke shi a matsayin babban laifi ne wanda ita bata saba ganin haka a wajen mijinta ba duk abin da za ta to ba zai taba nuna mata ba ba ta laifi a wajensa haka nan zai dinga mata magana a gaban zai dinga mata magana a gaban kishiyarsa ba dan tana tsoron su wutu siyarwa su Halima ba da guduwa za ta ta bar gidan sannan ta san halin Saudat sarai bayan sun yi sallar la'asar Maryam ta shirya a cikin wani jallas mai adam fulawoyi da bakin zarme ga duwatsu masu yawa a ciki dama ummina Usman ta mata kifo ɗan ƙanana masu kyau ta saka sarƙa da ɗan kunne da awarwara da soje duk na gwal ta kyau tamkar yau ne ɗaurin auren Halima da Ummi sai suke wai ana ganin ta an ga amarya ita dai ta shiru ba ta ce musu komai ba suka fito da manyan tabarmi suka shimfida a tsakar gidan sai har makwabtansa sun fara shigowa ana ta hira ana wasa da dariya Sanko wajen karfe hudu su hawa suka shigo da gudu suna faɗin bakin sun iso su halima aka hau gaggara wajen saudat ce akan gaba ita da zara sai faman tuttuɓowa suke Aƙalla sun kai su goma manya da matasan su duk mata sannan kuma wasu samari suka dinga shigowa da jakankuna manya da ƙanana sai sannu ake ta musu ita dai Maryam na cikin ɗaki ta gagara fitowa gabanta sai faman lugudan jaka yake akalla an jera jakankuna sun kai takwas wato sai su biyu kenan kowa sai faman jinjina abin yake sun san ba basu zaci kayan aure zuwa su kawo ba bayan an gaggaita ne saurat da su Jamila suka fara tambayar Halima wai ina amaryar tasu Halima ta nuna musu ɗakin tana faɗin tana ciki a nan gaba ɗayan su wajen biyar suka ɗori ɗakin aka bar sauran manyan suna gabatar wa da siyalo kayan auren Saudat ta faɗa kan Maryam tana faɗin amaryar mu da suka zube akan kan har da su zara Jamila ta ce gaskiya yau sai na rankwashi kan antin nan namu. Gaba ɗaya ta guda mana kan babban yaya mu rasa kansa? Saudatu ta kaɗe ta ce ai ni dama tun a Abuja na faɗa masa da dori na mai shigo nan. Zara ta ce ku dai ku ƙarashi iya shegen ku duk a kunnen ya hari. Ɗayar bai suna wasila ƴar ƙanin babansu ta ce wai ai yau ya huta da gori lallai na san yayan nawa ya iya zaɓe dole ya ruɗe mana. ita ma ɗaya Salaha haka nan ta ce lallai dole ya fi ƴaƴan turawa tunda yana da wannan gimbiyar matan a gida ita dai Maryam gaba ɗaya ta gagara ma ko ɗago kanta balle ta tanka musu sahara ta matso kusa da ita ta dafa kafaɗar su suna faɗin Ƙyale su matar yayan duk sai na haɗa su da ya hadis in ce sun hana ki sakati Maryam dai yadda ta fahimce su gaba ɗaya suna cikin farin ciki ne kawai. A nan Halima da Ummi suka fara shigowa da kayan abinci cikin ɗakin. Halima na cewa yadda kuka kaure da surutun nan na san ba za ku iya fitowa ku ci ba. Dan haka gara a jiyo ku da shi. Jamila ta ce yau wa dama kuwa kamar kin sani ko abinci ba mu ci ba. daga isowar mu ya hadis duk ya biya a sassare mu a waya wai mu tashi mu kar ya yi. yayi ma ta taso tana faɗin gwara kuwa ni tun gara kuma ni tun safa ban ci komai ba Halima suka jajjera musu abincin a nan ga tarkatar su leman kwali da ruwan faro su kunin aya Zara ta dage wai sai dai Maryam ta taso su ci abincin tare amma san Maryam ta ki Sauratu ta ce in je Maryam ce ta yi bari anan. nan. Gaba ɗaya suka sako suna cin abinci yalwa sai faman kaiwa da kawowa ta yi. Duk farin ciki ya cika ta. Maryam kan gaba ɗaya ta gagara sakewa su kuwa sai faman da ta suke. Har wajen ƙarfe shida suna gidan tamkar za su cinye Maryam don so da kulawa. Sun kuma ji daɗin yadda aka tarbe su hannu duk biyu. da za su tafiyar wata fito musu da bokitin ruwa ba babba cike da gambun nama ɗayan kuma cike da kek tace su kai wasu mama suna ta godiya suna tsokanan Maryam wai sai sun so tafiya da ita Halima ta ce ya kamata gobe in Allah ya kai mu ku zo ku wani mana Zahara ta ce mu ma mun so hakan to amma ba zai yi ba don jingin karfe tara za mu hau zuwa Abuja Maryam dai da tattara ko tsakar gida dan akwai kallon maman su har su biyu da aka zo da su. Zahra na rike da hannun Maryam din suka koma gefe. ce mata ya Habib ya ce idan akwai abin da take bukata ta faɗa masa. Maryam ta girgiza kai ta ce ba na bukatar komai. Zahra ta dan harare ta cikin wasa sannan ta ce haba matar Bik. Karin mu yi haka da ke mana. yaya ma za a yi ke da za ki shiga hidima ta ce ba ta buƙatar komai Maryam ta ce to ne zan yi Zahara ta sake kulewa kina ce me za ki kamar yaya kada ka in ce mu ke ta faman shirman mu ke ba za ki damu da mu ba ita dai Maryam ba ta son su zaci wani abu a tare da su tai saurin cewa kai haba ni dai gani ne duk tsoro wahala ne kawai kan abubuwan su shi yawa sai shi ta ce mm, kada dai har an fara tausayin yayan namu to dai babu ruwan mu faɗi duk abin da kike so tun da shi ya faɗa Maryam murmushi kawai sai zara ta ta fuskanci ba ta da niyyar yin magana ta ce to kenan. tunda na lura ni ma kunya ta kike ji ga wannan ya ce in ba shi idan ya so daga baya ta ga sauran sakon ta wa ambulan a cikin jakarta ta miƙa masa Muryar ta karɓa tana faɗin nagode. Sahara ta juya don tafiya. Maryam ta ce ke min godiya ina kuma gaida su mama. Ta ce duk za su sai kin ji a waya. A nan duk suka yi sallama da sauran ma har wanda su Halima suka raka su suna faman godiya. Bayan tafiyarsu a nan tsakar gidan duk aka bada kayan ana ta kallo. Kai gaskiya kayan nan sun haɗu ga kyau ga tsada. ko auren Maryam na farko ba ta sami irin wannan kayan ba kowa da kiyaye da kallon ya haƙura don har an fara kiran sallan magariba dole suka rafa kayan sai zuwa gobe a ƙarasa gani bayan tafiyar Halima Maryam na zaune a ɗakin ta ita kaɗai ta ƙura wa kayan auren nan ido tana kallon su tunani kala kala a cikin zuciyarta ta tuno da ambulance din da Zahra ta bata dazu kai sauri daga ka kasar ka tifa inda ta tusa ta dazu ta dauko ta sannan ta hau buɗewa ganin irin kuɗin da ke ciki ne abin ya bata mamaki ko me za ta da su haka ita ba ta san irin waɗannan hidindimin abin sai ya yawa ai kawai dai za ta yi ƙoƙari ta ciro kuɗi a banki saboda sayayyar kayan ɗaki zai mata dole ita za ta wa kanta rufin asirin ma tana da kuɗin don kuɗin da ta samu na gadonta na wajen abar suna adane tunda ita ba mai yawan kashe kuɗi ba ce gashi komai sai ta saya tamkar sabon aure wayarsa ta hau ƙara ga ta ma faɗuwa yake dan ta san mai wayar ita yanzu al'amuran shi tsoro ma suke ba ta yi sallama ya amsa a hankalin da ya saba ita kam ta tsani yadda yake mata magana a cikin isa da kiraje ta lallaba zuciyar shi tace mishi ina yini dan da ta yi niyyar yin shirin nata to dan kare ta dangwalo wata magana ne yasa ta gaida shi ya amsa mata sannan yace Zara ta faɗa min wai kin ce ba sha buƙatar komai ko tace ai wanda ka aiko min ma ya isa har ma yayi yawa nagode Allah ya saka da alkhairi yace ke dai komai suka ce shi kenan hakan za a yi sai ta ga banta ya faɗi bata ci daɗin abin da ya faɗa ba shi kullum suka haɗu ko suka yi waya babu dama ci magana arziki ne sai an yi faɗa ta daure ta ce kai hakuri, ba haka nake nufi ba sai ya canza maganar da cewa ko zan zo sai ana jibi ko gobe ɗaurin aure In insha Allah akwai abubuwan da zan yi a nan bisolos ne tace to ba komai Allah ya kai mu yace shikenan bari in barki dan ni ma ina expecting call daga madam karta kira ina jifi kafin ta ce wani abu kirim ya kashe waya wani sauraro a nan za mu dakata a cikin shirin namu na yau